LA OZONA TRUO FERMIGIAS. BONA NOVAGIO POR LA CLIMATO. LA OZONA TAVOLO DE LA TERRA ATMOSFERO RECREIGIAS PLUE. GIS LA MESO DE LA 2060 IAROI LA OZONA TRUO CIE FERMIGIOS. Ciel TION JUS COMUNICIS LA MONDA VETER ORGANIZO? cae tio estas ancau bona novajo por la climata varmigio. La ozona tavolo trovigas en altezzo de circa dec quin gis tridec kilometroi en la terra atmosfero, cae protectas gin contra tro energie ricia radiado de la suno. Por homoi estas aparte grave, tro forta ultraviola radiado povas hauton, oculoin, cae genaron. En maio de la Iaro, 1985, Britae esploristoi unua foie trovis pruvon por la existo de ozona truo super la Antarcto. Sed jam estis klare, ke hom causitai en aerigoi de certai chemiajoi damagias la ozonan tavolon. Estas la clor fluor carbonoi, fo coco ho, kiui estas usatai precipe en spruzuioi, friduioi, cae en climatizai installagioi. Iam en la jaro 1987 estis subscribita la Montreala protocolo, cae la damagiantai chemiagioi estis passion post passion, mal Ien plua meilo stono, en la jaro du mil ocasis la decido de Cigali, quio en havis mal de certai fluor carbon hidratoi, quioi estis tum longa tempo usatae ciel anstatauajo de clor fluor carbonoi en mal varmigiloi. Sume, Nautec nau procentoi de la ozon damagiai substanzoi tiel ne plu estas usatai, kiel la monda veter organizo jus raportis. Se la nuna politico dauros, la veter organizo attendas che la ozona truo recreigios gis la jaro 2066 super la Antarcto gis 2045 super la Arcto, cae gis 2040 en la cetero mondo, al mesur valoroi de la iaro 1980, antau la apero de la ozona truo. Dum la passinta iaroi, la grandezzo de la Antarcta ozona truo crescis cae mal crescis. Tio tamen estis causita de meteologiae circunstanzoi. Generale, ancau tiu truo malcrescis ecte la iaro du mil lau areo cae profundo. Rapportis faculoi ce jara congresso en Denver, Colorado. Che la recreigio de la ozono dauras, tio estas bonega novajo. La efficoi de la Montreala protocolo pri la climato protecto ne povas suffice ofte esti accentatae, Dum la pasintae tridec quin iaroi, la protocolo disvolvigis al vera pioniera batalanto por la medio, diras Meg Secchi, la plenuma secretariino de la ozona faco de la mediprotecta programo de uno. La Montreala protocolo estas el stara exemplo, quiu montras Ciel efficae povas esti grand areae politicae protectae mesurae pasioi, cae ciui tiel ancao estas modelo por la climata protecto. Char la elimino de la clor-fluor carbonoi cae de la fluor carbon hidratoi evitas laula faculoi croman plivarmigion de 0,3 gis 0,5 gradoi Celsiuso gis la iaro du mil cent. La mal permesso de tiui substansoi, lau pli fruai calculoi, iam evitis pli varmigion, ie du como quin gradoi.